Copyright Goethe Verlag München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่ง Uno Uno คน p e r s o n e p e r s o n e ดิฉัน Eu เยี่วดิฉันและคุณเยยวชิตูเยยวชิตูเราทั้งสอง noi doi n o ยดอยเขาเยลเยลเขาและเธอเยลชิย a เอลชิอาเขาทั้งสองเย่ดอยเย่ดอยผู้ชายบรบาตุลบรบาตุลผู้หญิงเฟเมียเฟเมียเด็ก c o p i ล u ล c o p i ล u ล ครอบครัวโอฟามิเลียโอฟามิเลียครอบครัวของดิฉันฟามิเลียแม่ฟามิเลียแม่ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ฟามิเลียแม่ยิ่งเตอิอชฟามิเลียแม่ยิ่งเตอิอช ดิฉันอยู่ที่นี่ Eu sunt aici. Eu sunt aici. คุณอยู่ที่นี่ Tu ești aici. Tu ești aici. เขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ El este aici și ea este aici. El este aici și ea este aici. เราอยู่ที่นี่ Noi suntem aici. Noi suntem aici. คุณอยู่ที่นี่ Voi sunteți aici. Voi sunteți aici. พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ ei sunt toți aici. Ei sunt toți aici.